dersi Tevfik Allah'ın dolayıdır en son kitapta Şeyh Hüseyin Resulullah 4. kaydede kaldık Allah subhanahu ve teala'nın hükümleri hakkındaki dördüncü kavramış İbn-i Teymi Rahimallah buyuruyor ki El-Kaidet-i Rabia dördüncü kaydı Delaleti Esma-illahi Teala ala zatihi ve sifatihi tekunu bil mutabakati ve tadammunu دلالة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام الله سبحانه وتعالى isimlerinin zatına ve sıfatına delalet etmesi mutabakat tadammun ve iltizam yoluyla olur Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinin zatına ve, delal, e, ve sıfatlarına delalet etmesi mutabakat yoluyla veya tadammun yoluyla veya iltizam yoluyla olur bunlar nedir? bunlar açıklayacağız inşallah bu ne demek olur Allahu alem tabi bu önemli Şeyh Hüseyin'in de birazdan zaten bunun önemli vurgu babından bir cümle zikredecek bu kaydın önemine vurgu babından Allahu alem bu kitapta en önemli konularımızdan bir tanesi bu yani dedik bayağı bir kayda kayacak 21 tane kalın kitapta kayda var bunlardan şimdi bugünkü çocuk ettiğimiz kayda ve bu dördüncü kayda Allah-u Alem bu yirminci kayda arasında en önemli kaydelerden bir tanesi tavsiyeli bir mevzu, ince bir mevzu dikkat edilmesi gereken bir mevzu fıkra bildiğinde birçok semeresi var çünkü biliyorsunuz dersimizde usulümüz kaydeyi veriyoruz sonra sonra fıkhını beyan ediyoruz nasıl anlaşılacak bu kaydı sonra bu kaydenin temelleri nelerdir bize e, nasıl bir faydası olur kaydının kayda nerelerde kullanılır tamam mı? bu kaydeyle hangi işgaller çözülür hangi işgallerin içinden çıkılır bunları da zaman zaman ne yapıyoruz çoğunlukla oluyoruz şimdi birinci kayda Şeyh Hüseyin'in de dedik ki birazdan cümlete girecek hakikaten çok önemli kaydelerden bir tanesi ve bu kitabın en önemli kaydelerinden birisi veya hatta belki de en önemlisi de diyebiliriz şimdi Bismillah nedir bu? Dedik ki Allah subhanahu ve teala'nın kendisine hak isimleri var değil mi? Bu isimler zatına ve sıfatlarına ne yapar? Delalet Yani Allah'ın ismi hem ismidir hem de o ismin altındaki ne? O isim o kendi altındaki sıfata ne yapar? Delalet Ancak bu delalet etmesi ya mutabakat yoluyla olur ya kadamın yoluyla olur ya da iltizam yoluyla olur. Bu ne demek? Şimdi bunu anlamadan önce Allah subhanahu ve teala'nın isimlerine veya sıfatlarına bakmaksızın yani bizim bu şu anki konumuza bakmaksızın sadece delaletin mutabaka delaletin tadammim ve delaletin iltizam ne demek bunları önce şerh edelim anlarım ki sonra Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinin zatına ve sıfatlarına mutabakat tadammim ve iltizam yoluyla delalet etmesinin ne demek olduğunu o zaman anlarız şimdi Arap dilinde var bir manaya delalet etsin diye bir manaya yani bir manaya delalet etmek için konmuştur yani her lafız bir manaya delalet etmek için konmuştur yani şöyle şimdi yani öyle bir lafız kullanmışsın bir lafız ortaya bir konmuştur bu lafız ne? her bir manaya delalet etsin diye tamam mı? bu bir marifettir yani mesela Araplar Essambura'tıdır örnek Essambura bu bir lafızdır doğru mu? bir kelimedir bir lafızdır doğru mu? peki bu Sambura bir manaya delalet eder neye? işte buna delalet eder çünkü Sambura ne? yazı tahtası tamam o zaman lafızlar yani Arapçada lafızlar bir manaya delalet etmek için konmuştur yine kalem mesela kalem de Arap bu nesneye delalet etmek içindir kalem lafızı tamam mı? yani kısacası her lafız özel bir manaya veya manalara dikkat et özel bir manaya veya manalara beraber eder neden manalara diyoruz bunu kısaca mesela yüz kelimesi bir lafızdır ama birden fazla mana gerektir insan hızlı olan yüze beraber eder rakam olarak yüze beraber eder değil mi? Boşluğda yüzme oluyor yani denizde havuzda yüzme oluyor bu da bir yüzdür en elbette insan o yüzden mana veren manalar oluyor sonuçta ala kulli hal sonuç aynı bu lafıza bir mana ya da birden fazla manaya delalet etmek için konulmuştur işte mesela bir manaya delalet eden bir lafı hazin bir lafı düşün bir manası var o delalet ettiği o lafı yani o kullanılan o lafı ya mananın içerdiği mananın ya tümüne delalet eder da tümüne delalet eder ki buna ne deriz o zaman tümüne delalet ederse delaletin mutabaka mutabakat olarak delalet etmiştir mesela kalemi örnek verelim şimdi bu kalem bunun içinde mürekkep var değil mi? bu mürekkebi taşıyan içerisinde ayrı bir e, plastik var ince sonra bu şimdi başka bir plastikle kaplamış olacak işte kapağını koymuşlar vesaire bu kalem kalem bir lafız Arap almış kalem lafzını koymuş ki böyle bir nesneye delalet etsin diye şimdi kalem dediğin zaman bu nesnenin neresine delalet eder bu? bütününe içindeki mürekkeliği vesaire ucu değil mi? dışı eğer içerisinde yer varsa yolu hepsine delalet eder kalem dediğin zaman işte lafzın içerdiği mana ki bizim e, verdiğimiz örnekte kalem kalemin içerdiği mana bu işte lafın içerdiği mananın bütününe delalet etme olayına ne deriz mutabaka babam beni Yılmaz diye isimlendirdi Yılmaz bir lafızdır babam o lafı bana delalet etsin diye koymuştu Yılmaz dediğim zaman benim parmağım mı, tırnağım mı, saçım mı hangisi anlaşılır? bütünün işte bu durmazın benim hükmüme delalet etmesi olay nedir? Delaleti mutabaka bunu anladık Şimdi bunların bu zaten dinde maruz bir şey Şimdi bu, bu çok önemli tabi bunları aklında tutacağız birazdan göreceğiz bu mezunluğu alakalı o zaman birisi de ki ee, delaletin mutabakanın tarifi ne? ki delaletin lafzı ala kamili mana delaletul lafzı ala kamili manahu yani lafzın kendi içi, içerdiği mananın tümünü delalet etmesi demiş bunu ezberleyeceksin inşallah önümüzdeki ders söyleyeceğim delaletul lafzı ala kamili manahu burayı tekrarla delaletul lafzı ala kamili manahu delaletul lafzı ala kamili manahu tamam lafzın kendi içerdiği mananın tümünü delalet etmişim mesela tabi bunu örneklendiriyoruz mesela ev lafı ev bir lafızdır değil mi ev lafı neye delalet eder kendi odalarına mutfağına kapılarına çatışına duvarlarına pencerelerine delalet eder işte buna ne demiş delaletin mutabaka neden çünkü Arap bu lafı yani ev lafının Teala bu şeylere yani kapı, oda, pencere vesaire bunlara delalet etmesi için konmuştur o yüzden sen bazı cümlelerini çıkarman asılın dışına çıkmandır tamam mı? bizim saydığımız oda, mutfak vesaire banyo, e, çatı, pencere vesaire bunların hepsi ev lafının içine dahildir çünkü ev lafı delaletin mutabakı olarak bütün cümlelerini içermiştir tabi e, şu yanlış anlaşılmasın biz mesela e, şey demiyoruz yani penceresiz ev olmaz kapsız ev olmaz adam yapar kapı koyar ona ev dememi denir ama kamil bir ev midir? değildir o ayrı bu mevzum zordur yani altı üzerine konuşuyoruz herhangi bir metni düşün tüm e, metni oluşturan tüm cüzler cüzlere de delalet eden o lafız bu haliyle ne? delaletin mutabık olur burayı anladık şimdi ikincisi bunu senin de söylemiştik şey, delaleti kazanmanın kazanmanın kapsama aslında bu biraz da kapsama yönelir ama bu ne demek ikincisi delaleti kazanmanın yani Arap bir lafız koymuş bu lafız herhangi bir şeye delalet ediyor ama o şey bizlerden oluşmuş sen o lafızla o şeyin bütününü bir de bir düzünü kastırabilirsin şeyin ne yaparsın bir düzünü aktarabilirsin şimdi delaletü tadammun manası ne? delaletü lafzı ala cüz'ü ma'nahu bunu da özelliyorsun delaletü lafzı ala cüz'ü ma'nahu lafzın kendi manasının sadece cüz'üne delalet etmiş lafzın kendi manasının yani lafız bir manaya delalet ediyor o mananın ne? cüz'üne delalet etmiş mesela bu bir nesne bunun, bunun bir lafı var bunun bir ismi var sadece şu dizine delalet etmiştir tamam mı? mesela ev lafı bir örnek verelim ev lafı ev kelimesinin tek başına çatıya delalet etmesi veya yine mesela ev lafının duvarına delalet etmesidir çünkü sen ev dediğin zaman tek başına ele aldığın zaman bu pencereye delalet ediyor mu? ediyor cüz mana olarak ne? ediyor değil mi? çünkü er zaman biz ne dedik? bütün manayı çevirir değil mi? bu mananın içinde ne kadar cüz varsa o manaya dahil midir değil dahil dahildir çünkü o manayı oluşturan cüzlerdir zaten tamam o zaman evin bütün manasına böyle evin evlatının, kendi içerdiği bütün manalarını ki o da pencere kapı dahil içerme hali delaletin mutabaka bu cüzlerden sadece bir tanesinin içermesine ne denir? delaletin kadamlığı delaletin kadamlığı demiş tamam mı? yani ev kelimesini kullandığımız zaman bu ev kelimesi tek başına duvarına da delalet eder tek başına çatısına da delalet eder tek başına odasına da delalet eder vesaire işte bu şekilde lafzın cüzüne delalet etmesi olayına bir delalet-i tabannin diyoruz delalet-i tabannin olarak, tabannin olarak delalet etmesi diyoruz Mesela bir kişi başka bir kişinin evinin çatısına çıkıyor Ne düşünün? Tutuyor, birisinin evinin çatısına çıkıyor Birisi görünce bu adam ne der? Hazır Hazır Şahbe Alem Gayet'ten mesela Bu adam evin üzerine çıkıyor Halbuki adam evin günlerinin hepsine mi çıktı? Yok. Hatta şöyle düşün. Yani şu ev düşün, evin çatısı düşün. Çatısının yanında bir tane baca var. Değil mi? Bu bina düşün Ev, bina fark etmez. Ee, baca var. Bu baca da o evden bir yıl doğru mu? Adam nereye çıktı? Çatının içine çıktı. Bacanın içine çıktı mı adam? Değil mi? Ama sen ne diyorsun? evin üstüne çıktı diyorsun halbuki adam sadece bu evin düzlerinden bir tanesinin üstüne çıktı o da ne? çatı doğru yani evi şöyle düşün adam şurada mutfak evin altında burası mutfak burada adam evin içine çıktığı zaman mutfağın üzerinde mi? değil yani e, yükseklik olarak üzerinde ama bizim e, temas noktası üzerinde mi? bu evin çatısında adam evde evin evin evde oturuyor dediğin zaman evin çarşında oturuyor dediğin zaman da evin bir çarşıda tamam o zaman bu adama deriz ki mesela bu adam evin üzerine çıktı halbuki ne evin sadece cüzlerinden biriydi işte dediğimiz gibi olaya delaleti kazandım denir delaleti lafzı alazi imana lafzın e, manasından cüzüne delalet etmiş olmuş bu ikincisi üçüncüsü olarak delaletil iltizam olayı işte en önemlisi bu zaten ki bizim ve al alakalı gerçi bu üçü yani tadam mutabaka tadam ve iltizam bu üçü konumuzla alakalı da ancak asıl dikkat edilmesi ve fıkh edilmesi gereken nokta daha çok bu delaletil iltizam konusu bu demek değildir evlileri önemsiz evlileri de çok büyük önem taşır ama asıl vurgu buraya, burayadır yani delaletil iltizam kısmı bazen de lafız bir şeye delalet eder ama lazım iltizam olarak delalet eder nedir bu? delaletin iltizamın tarifidir ezberleyeceksin delaletin lafzı ala lazımın manası, veya lazımın manası. lafzın mananın lazımına delalet etmiştir lafız içerisinde bir mana var o mana bir şeyi gerektiriyor işte o gerektirdiği şeye delalet etmesine biz ne diyoruz delaletin iltizam diyoruz tamam mı? lafzın mananın lazımına delalet etmesi yani lafın mananın zorunlu olarak gerektirdiği şeye delalet etmesi bir lafı var bunun manası var onun manası zorunlu olarak mecburi olarak kaçınılmaz olarak bir şeye delalet ediyor işte bu delalet ettiği bu, bu şey ne? bu olaya ne demek? delaletin iltizam demek tabi bunlar birazdan örnekler falan verdiğimiz zaman konuyla alakalı bunlar daha iyi tutabilir anlaşılır tamam mı? delaletül delaletül e, lafzın tarifini şöyle demişlerdir aynı mana olarak aynı delaletül lafzı ala emrin haricin anil mana bilirler çok önemli lafzın mananın dışında kalan bir şeye zorunlu olarak delalet etmiştir yani düşün ki bir lafız var o lafzın altında bir mana var ancak öyle bir mana var ki o mana başka bir şeyi daha gerektiriyor halbuki sen lafı kullandığında o başka gereken o başka bir şey var ya o lafın altında değil o lafın altında değil ama o lafızın içerdiği mana gerektirdiği için onu sanki o lafın da altında o gereken mana varmış gibi anlaşıldı şimdi ne demek bu anlamda şimdi mesela yağmur yağıyor dediğinde mümin yazalım Türkçe mantıkla bakalım ki anlayalım diye şimdi yağmur yağıyor yağmur yağıyor şimdi bu iki neden oluşmuş değil mi bu cümle bu yağmur veya yağmurun yağması yağmurun yağması bir manaya delalet ediyor değil mi bu mana zihninde de yok biz biliyoruz bu mananın neye delalet ettiğini bu lafı zorunlu olarak büyütü gerektiriyor mu gerektirmiyor mu bu mana zorunlu olarak neyi büyütü gerektiriyor yani eğer şimdi yağmurun yağması şunu şöyle düşün lafız bu lafız bu lafız şöyle şöyle yağmur damlalarına delalet ediyor tamam şimdi lafzın içerdiği mana budur doğru mu? peki ne lafızda ne de lafzın içerdiği şu manada bulut var mı? bulut yok ama yağmur yağıyor demen bulut vardır demen manasına zorunlu olarak geliyor mu? İşte, işte bu neden? Çünkü yağmur ancak buluttan gelir. İşte zorunlu olarak lafzın, zorunlu olarak içerdiği mananın dışında ki şey, o bulut şöyle diyelim içerdiği mananın dışında bir şey delalet etme olayına ne diyoruz? Delalet intizam. Lafız yağmur. Lafız yağıyor. Bu bir lafız. Lafız buna da böyle delalet ediyor yağmurlara ne yağmur yağıyor lafında ne de delalet ettiği manada bulut yok ancak bu lafın delalet ettiği bu mananın bir gereği var zorunlu olarak bir şeyi gerektiriyor mecburi kılıyor o demek bir bulutun olması işte lafın delalet ettiği mananın zorunlu olarak gerektirdiği o şeye ne denir biz? Dela, ne diyoruz biz? Delaletül iltizam boş tamam mı? ancak bununla beraber dışında kalmasına rağmen yani delalet imana dışında kalmasına rağmen yine de biz ne diyoruz büyük diye bir olay var çünkü lafız ona direkt delalet ettiği için bu lafının manası bunu gerektirdiği için bu olaya delalete de iltizam diyoruz o yüzden dikkat et ikinci tarifte biz ne dedik lafzın harici bir manaya delalet etmesi değil mi lafzın harici bir manaya delalet etmesi çünkü lafzın bulut mesela yağmur yağıyor e, ee, lafzın içinde midir bulut kelimesi dışında mıdır dışında da çünkü ne yağmur bulut demek ne de yağıyor bulut demek etmek ama bu bulutu, gerek, bu, bu bulutu gerektiriyor dedik bu gerektirdiği harici olarak dışta kalmış tamam lafzın harici bir manaya yani lafzın dışında kalan ancak o lafzın gerektirdiği manaya delalet eder mesela bunu çok kullanırlar ee, ehl sünnet alimlerinden de kullanırlar ee, diğer fırkalardan da mesela bunu kullananlar var bu bedevi maruf şey mesela e, Arap ne el eseri yedullu alel müessir eser müessire delalet eder yani ortada bir eserin bulunması herhangi bir şeyin var olması bu eser bu olur, sehpa olur, yeryüzü olur, ağaç olur, her şey olur bir eserin var olması müessiri gerektirir yani o eseri beraber şey iktidam dolayı zorunlu kılar yani herhangi bir şeyin varlığı o şey var edenin olmasını gerektirir zorunlu kılar şeklinde kullandıkları cümleler mesela işte bu kaydenin bu kaydenin bu kaydelerin bu delaletlerin hepsini bizim sebep alimlerimiz koymuştur ve bunları Kur'an sünnetten üstün bahsetmişler bunda ehli sünnet olsun olmasın önemli değil bütün insanların bütün akıl ehlinin icma ettiği bir mevzudur tamam bunu zaten hiç kimse inkar edemez çünkü bu tabir sahih sakıtlı bir şey sen ortaya koyduğun zaman bir lafız o bir lafız ve gücüne delalet eder ve bütün bir manaya delalet eder ya da harici bir şeye delalet eder dış bir e, varlığa delalet eder bu bedehi bir şeydir bunda herkes ittifak etmiştir ve bunu buna işaretten Kur'an'ın ve sünnetten onlarca nasıl mesela bunlardan bazıları şimdi Allah subhanahu ve teala ne diyor? Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir Yaratan bilmez mi hiç? O latiftir, habirdir. Bak şimdi buraya dikkat edin. Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir Yaratan bilmez mi hiç? Şimdi Allah subhanahu ve teala burada hangi delayet kullandı diyorum? İslam yani yaratan bilmek zorunda yaratmaya delil olarak önü koyuyor diyor ki yaratan hiç bilmez mi eğer yaratıyorsa bir ilim olması lazım bir ilimi? en azından onun nasıl yaratılacağının bir bilgisi olmak zorunda eğer bir insan şu kalemi yapmışsa bu kalemi bir insan yapmışsa meydana getirmişse bunu yapacak ilmin olması veya bu kalemin ne olduğunu bilmesini gerektirir bunu yapanın kendisinde bir ilmin bunu yapma ilminin olmasını gerektirir o yüzden Allah subhanahu wa ta'ala ne buyuruyor çok dikkat et Ela ya'lemu men halaka ve huve latiful kabir şimdi kendisini ilim ispatlamak, ispatlamak istiyor değil mi Allah subhanahu wa ta'ala ilim ispatlıyor kendisini ama ispatlarken bazı hüccetler öne sürüyor ne de getirdiği hüccet öne yaratım kendisinin yaratabilen birisi olduğunu hüccet olarak öne sürüyor yani Allah subhanehu ve teala Habil kendisine ne demiş oluyor? Eğer ben yaratıyorsam biliyorum demektir. Çünkü kendi bunu vurguluyor. Yaratan bilmez mi hiç? Bak delaletin izdiramdan bahsediyor Allah subhanehu o yüzden demek ki bu delaletin mutabaka, delaletin tabanın, delaletin iltizam bunu nasıl Kur'an sünnetten almış ve zaten bu bütün akıl ehlinin icma ettiği bir şey. Bu zaten bedevi bir şey. Yani. Tamam mı? Bunu mesela ee, teklif ermeyenler, çocuklar vesaire mecnunlar bunlar anlamaz. Ama bunun dışında herkesin ittifakken kabul ettiği bir şey ancak inatçı muharebe etmiş ayrılmış şey. ki Allah subhanahu wa ta'ala bunu açık açın beyan ediyor Ela ya'limu men halaka ve huvelle kukul kabir Şimdi mesela Allah subhanahu wa ta'ala başka ayette Allahu lezi halaka seb'a semavatin Allah yedi gökleri ve minel ardı mislehum yerden da onlar gibisini yaratmışlar dikkat et devamına yetenezzelül emri beynehum emir bunların arasında yani bu semalar yer arasında iner duvar iner durur sonra ne diyor Allah subhanahu wa bak lamı tabiri getiriyor diyor ki لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah yedi gök yedi kat göçüyor yerden de onlar gibisini yaratmıştır ve onun emri bunlar arasında buyruğu ne yapar bunlar arasında iner durur neden? لِتَعْلَمُوا Allah ala kulli şeyin kadir Allah'ın her şeye kadir olduğunu anlıyorsunuz diyor şimdi eğer burada yaratılmış gözler varsa Allah söylüyor dolar varsa Allah belirtiyor bunu ve bunun arasında buyruk iniyorsa bu neye delalet ediyormuş Allah söylüyor bir talemi bilin ki işte bunu bildikten sonra şunu bilmemiz için nedir o Allah'ın her şeye kadir olduğunu demek ki bulutları yaratan yerden de onlar mümkünü yaratan ve bunlar arasında emir, bir, bir, e, emir indiren bir varlığın neye sahip olması her şeye kadir olduğunu belirtmesi, belirtmeyi gösterir her şeye kadir olduğunu göstergesidir alametidir bak yine delaletin ikramı kullandı Allah subhanahu bu çoktur mesela İbrahim aleyhisselam'ın sözü İbrahim İbrahim'in ebihi lime ta'budu ma la tesma'u ve la yudfiru ve la yu'ni anke şeyh ey babacım işitmeyen görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeye niçin ibadet ediyorsun demek ki ibadet olunan bir insan veya ibadet olunan bir varlık artık onun için neye tapıyorlar ibadet olan bir şey yani bir ilah ne olması gerekiyormuş görmesi ve bulması şimdi bak bu İbrahim Aleyhisselam'ın aslında bir sözü Mu'tezile ve Cehmiye'ye en büyük darbelerden bir çünkü neden bunlar Allah subhanahu ve teala'nın sıfatlarını inkar ediyorlar görmediğini sıfatlarını ama İbrahim Aleyhisselam babasına hangi bir cehde tabir etseler diyor hangi bir cehde yaklaşıyor yani nasıl bir makamda nasıl bir e, e yaklaşım usulüyle nasıl bir mantıkla yaklaşıyordu amel diyor ki ey babacığım işitmeyen ve görmeyen bir şey ve sana hiçbir faydası olmayan bir şey niçin ibadet ediyorsun eğer Allah subhanahu ve teala'nın mesela bu cehennemin mutluların dediği gibi Allah'ın görmesi veya işitmesi diye bir şey olmasaydı Allah'ın böyle bir sıfatı olmasaydı o zaman İbrahim aleyhisselam burada hata yapmış olurdu budur İkincisi babasının elinde büyük bir reddi olurdu O senin ilahın da zaten görünmüyor işitmesine göre Çünkü size göre Allah'ın farkları yok Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın indinde de Tamam İbrahim Aleyhisselam'ın indinde de ve Allah'ın onu takdiriyle de bu çok açık İbrahim Aleyhisselam diyor ki ey babacım niçin seni görmeyen ve bilmeyen birisine takıyorsun Peki İbrahim Aleyhisselam'ın bir ilahta görme ve duyma olması zorunluluğunu ortaya koyması var değil mi İbrahim Aleyhisselam'ın Peki bu bizim saydığımız delaletlerden neyin göstergesi? İltizam, delaletin şey iltizamı tamam O yüzden ben daha birçok şey sayabiliyoruz Birçok şey sayabiliyoruz Kur'an'dan başımızdan Allah subhanahu ve teala Resulü diğer Resulleri, alimler hepsi bu, bu iltizamları kullanmıştır bunlar, bunlar dinde maruf bir şey Kur'an'da sünnette, Arap dili edebiyatında, lügaten, aklen, örfen hepsi bu maruf fark olmuş bir şey yani düşün ki bir nebi var ve bir hüccet makamı var yani düşün makam muhabbet makamı makam ee, havadan sudan bir şeyler konuşalım da canımız e, sıkılmasın makamı değil bir hüccet ve davet makamı ve vahiy ile konuşan bir peygamber ve getirdiği hüccet delaletin iltizam hücceti eğer sen bunların ilah olduğunu söylüyorsan veya kapılacak bir şişin olduğunu söylüyorsan onların görmesi duyması ve senden istediğin her türlü kötülüğü görebilecek birisi şey olması lazım ve bunların görmesinde duymasında ve senden bir şey giderebilmesinde iyiliği verme noktasında veya kötülüğü def etme noktasında kamil bir sıfata sahip olmak zorunda nakıt bile olsa bu sıfatlar yine bundan meşhur çünkü İbrahim Aleyhisselam burada şunu şunu görmesinden falan bahsediyor genel genel bir görmeden bahsediyor ve bu görmenin hiçbir eşitliği bulunmayacak neden? çünkü bunu özellikle görüyor. çünkü birisi der o zaman birisi görüyor sebebi yetiyor var ve ama ibadet olmuyorsa görmek zorunda o ayrılmış ikisi aks, el aksu bil aks yani her görülen gören veya duyan bir, bir varlık varlık bilecek gibi bir şey söz konusu değil İbrahim Aleyhisselam buradan bahsediyor yok tersinden bahsediyor ne? eğer sen birisini ilah görüyorsan veya birisini katıyorsan o görmek ve bilmek zorunda tamam ve e, görme ve bilmesinin hiçbir noksanlık olmayacak çünkü bu da onun bu da maruz zaten bedeli bir şey şimdi eee İbn-i Hüseyin'e dönelim bakalım burada ne şey olur Şimdi biz bu e, başlığı Şeyh Hüseyin'in yazdığı başlığı e, ne yaptık? Sadece bir şerh ettik Şimdi o başlığı kendi anlatacağız bu de inşallah e, şerh düşüneceğiz şimdi Rahimallah buyuruyor ki Al-Kaidetur Rabia Dördüncü kaydı Delalet-i Esma-illahi Teala ala zatihi Allah'a subhanehu ve teala'nın isimlerinin zatına delalet etmesi ve sıfatı ve sıfatlarına delalet etmesi Tekunu bil mutabakatı mutabakat yoluyla ve bir tadammun tadammun yoluyla ve bir iltizam iltizam yoluyla olur Şimdi tabi tahsis ve düzeltin başında ne biz kaydeleri verdiğimiz zaman ilk başlardan önce bir kaydeyi tutabiliyoruz. sonra önce kaydeyi oluyor, sonra kaydeyi tut sonra ne o kaydı nasıl kullanılır o kaydı hangi e, noktalarda kullanılır nasıl isimler edilir o kaydıyla hangi işgaller çözülür hangi işgallerin içinden çıkılır o kaydıyla e, ortaya koyduğun bazı şeyler vardır o ortaya koyduğun bazı şeyler kimlere reddiyedir vesaire tamam ee, bunları anlıyor. şimdi Hüseyin'in tabi tanımlık ederek buna bir giriş yapıyor şimdi Hüseyin'in dedikten sonra Allah'ın isimleri zatını ve sıfatını mutabakat sadan ve iltizam yoluyla beraber gider buna örnek tek ki ve misali misal özellik bunun misali şudur mesela bir örnek verelim artık şimdi konumuza girdik sayılır bu mutabaka iltizamı anladıktan sonra misali zalik bunun misali mesela el-halik Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinden olan ne? el-halik yedullu ala zatillah şimdi el-halik dediğimizde biz yaratan demek değil mi? el-halik Allah'ın ismi neydi? yaratan neye delalet eder? yedullu ala zatillah Allah subhanahu ve teala'nın zatına delalet eder tamam zatına delalet eder ve ala sıfatı halk ve Allah subhanahu ve teala'nın ne? buna devam eder bir mutabaka mutabakat yolunda şimdi anladık mı? neden? şimdi Allah subhanehu ve teala diyor ki yaratan şimdi yaratan için mi? Allah'ın ismi peki bu yaratma sıfatı bu ismin altında var mı? var yani yaratan olmasa Allah kendine yaratan demiş Bu mi adet olur yani çünkü Allah kendine gören diyecek ama yaratan diyecek ama yaratmıyor o zaman diyor ki Allah subhanehu ve teala'nın halik bu halik şimdi kime delalet eder hem Allah'ın zatına hem de Allah'ın sıfatına işte Halık'ın Allah'ın zatına ve sıfatına delalet etmelerine biz ne diyoruz mutabakat diyoruz tamam şimdi o zaman iki şey varmış Halık'ın altında ne bir zat çünkü yaratan diyorsun yaratan diyorsan bir zat var ortada tamam mı Halık birincisi zat ikincisi sıfat yani o halk sıfatı yaratma sıfatı tam bir şey bu da anlatır işte ikisine delalet ettiği zaman buna mutabakat, mutabakat gerekir ve yedil ala zati vahdaha tek başına bir ikisinden zata delalet etmesine ne verir? tadamman veya ve ala sıfatı halkı vahdaha bir tadamman veya Allah subhanahu ve teala'nın sadece sıfatına yaratma sıfatına delalet etmesine ne verir? ne tadamman عشان نكسر الحمد لله şimdi e, ne dedik biz e, mesela el-halık el-halık değil mi bu bir isim bu bir lafız bu için hem Allah subhanahu ve teala'nın zatına delalet ediyor yani yaratan dediğimiz bir varlık var bir zat bu da Allah subhanahu ve teala'nın kendisi buna delalet ediyor mu bir yaratan nafsı ediyor aynı anda yaratan nafsı ee, sıfata yaratma sıfatına da delalet ediyor mu? Evet. Bu yaratan büyük de bu ikisinin içermesi olayına mutabakat mutabakat olarak delalet etmiş bu yaratanın tek başına zata veya tek başına yaratma sıfatına delalet etmesi kazanmaz tamam bunu da anladık peki ilim ve kudret ilim ve kudret buna delalet etmesine ne demek? şimdi yaratma yaratma bir zatın yaratması İktizam denir de çok güzel ancak şuraya dikkat edin şimdi zatın yaratması var değil mi? bu yaratmanın lafının içinde ilim sıfatı veya kudret sıfatı var mı? yapı lafının kendisinin içinde yok ama bir, bir zat bir şey yaratıyorsa izni olmak zorunda değil mi? E, yarattığı şeyi bilecek peki kudreti olmak zorunda değil mi? değil mi? yaratmaya kudreti olacak onu yaratmış o zaman bu tezgülere sadece bu isimle sadece bu isimle istizlal ederek üç tane sıfat çıkarabiliriz bir mutabakat olarak yaratma sıfatına delalet eder halik intizam olarak da ilim ve kudret sıfatına delalet eder çünkü bunlar bize iktidam e, e, e, karşı gelirlerse Bunlar bize karşı gelirlerse bu konuda biz onlara şunu konuşuruz siz iltizam, delaletül iltizam, delaletül tadamun ve delaletül mutabaka olayını kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz? Şüphesiz ki derece olarak ediyor. Zaten kendilerinin kitaplarında da var vesaire. Bu dedik ki akıl etmenin icması var bunda. Tamam mı? bunda ne var? akıl yazının icması var az önce biz Kur'an'dan bir kitaplıdır Allah subhanahu ve ta'ala kullanmış Resul İbrahim Aleyhisselam da kullanmış sünnette de vardı bir sürü örnek var yüzlerce ne Kur'an'dan sünnetten onlarca ne örnek var Arap dili ödediğinde binlerce milyonlarca haddi yok şimdi tamam. o kadar çok örnek var bu da değil ya bizle beraber bu delalet etki iltizam mutabaka yapıdan bunu kabul edecekler ki mecburen ediyorlar ya da ölmeyecekler e, o zaman ayrı bir platform olur zaten onlarla hiç konuşmaya böyle gelmez selam olsun dedi çekilmiyor tamam bu mağlup o zaman Allah subhanahu wa ta'ala mesela halık ismin mutabakat olarak hem zatına hem de sıfatına dolayı olarak halk sıfatına tadamlın olarak tek başına zaten tadamlın olarak dolayı tek başına yaratma sıfatına tadamlın olarak dolayı ve kudret sıfatına ise mecburi olarak iltizam olarak lazım lazımlık yani gereklilik mecburiyetlilik olarak ne yapar? delalet eder tamam mı? İbrahim Aleyhisselam bile diyor babacım sen niçin senden hiçbir şey gidermeyen değil mi? görmeyen duymayan ibadet ediyorsun bugün mahlukat bir aciz mahlukat bile basit mahlukat bile şu nesneyi yapıyor bu nesneyi yaparken bütün akıl ehli ittifak etmiştir ki bu adam bunu yapmaya gidiyor ilmi var yani çok kötü bir kalem de yapabilir sonuçta ilmi vardır nispet olarak az bile olsa ilmi var ki bunu yapıyor ve buna kudur, e, e, kadir adam bunu yapmıyor kadir olmasaydı yapabilir miydi? yapamazdı çünkü adamın eli felç hiç görürsün öyle ya bunu nasıl yapacak? Kıyım bakabilir miyim? Takamaz Kudret sahibi olacak Mecburi olan O yüzden yaratma kelimesinin lafının içinde Bizzat lafının kendisinin içinde Halbuki ilim sıfatı veya kudret sıfatı diye bir şey yok Ama lafız onun Tamam mı? Bunu inşallah Şimdi o yüzden Şeyh Hüseyin Rahimullah buradan bahsediyor diyor ki misal zalik bunun misali el halik halik ismi yedil ala zatillah halik ismi Allah subhanahu ve teala'nın zatına delalet eder ve ala sıfatı halkı bil mutabaka pardon e, cümleyi kırık okudum yedil ala zatillah ve ala sıfatı halkı bil mutabaka Allah'ın zatına ve halk sıfatına mutabakat olarak delalet eder ve yedil ala zati vahdaha ve ala sıfatı halkı vahdaha bir tamamen tek başına e, zata veya tek başına sıfatına delalet etmesinin delaleti kazandım denir bu delaleti kazanımdır yedullu ala sıfatı el ilmi vel kudreti bil eltizam ilimle kudrete ise ilim kudret sıfatına ise iltizam yoluyla ne yapar? delalet eden mecburi olarak delalet eder evet sen bir insan ötürüz Allah subhanahu ve teala'nın ilim sıfatının bölümündedir Hepsi mesela ve huvel alimin hakim o alimdir hakimdir ayeti bilendir ayeti ama başka Allah her şeyi yaratandır ayeti diyor ki hani ya Allah yaratandır hani ilimle okuldur diyor ki iltizam yolunda bu ayet genelde tahmet ya iltizamı kabul edeceksiniz ki mecbur kabul edecekler kabul etmesi daim Resulullah'ın ayeti ne demek saçmaladım sana göre her şeyden Resulullah veya Allah yaratılmış bilmez mi dediğinde bak Allah subhanahu ve teala bizdenin bir ayet daha okuduk ne olur Allah ya'lemu men halaka ve huvel latiful kadir yaratılmış bilmez mi bunu Allah subhanahu ve teala ortaya koyuyor yani biz neye örnek verdik dedi ki halik yaratma iltizam olarak hem ilme hem de kudrete delalet eder bak ilme delalet ettiğini açık ve net şekilde Allah başka yerde de söylüyor yaratan bilmez mi o zaman bu ayet olmaz şimdi bunu e, biraz daha açalım şimdi el-halik yani yaratan için Allah Azze ve Celle'nin zatına ve halk yani yaratma sıfatına delalet eder bu da mutabakattır yani mutabakat yoluyla delalet etmesidir çünkü isim bu iki şeye delalet eder yani isim zata ve zat ile kaim olan sıfatlara delalet eder çünkü bu manalara lafzın bizzat kendisi bizzat kendisi delalet ediyor delalet-i tadammun ise mesela el-halik yani yaratan isminin tek başına zata delalet etmesi veya tek başına halk yani yaratma sıfatına delalet etmesidir delalet-i tadammun mesela buna bir misal verelim mesela bir mutezile birisi geliyor ve bu kişi Allah subhanehu ve teala'nın izzet sıfatını inkar ediyor ne? izzet sıfatını inkar ediyor çünkü zaten ne biliyorsun Allah subhanehu ve teala'nın içinden kabul eden sıfatlarını net eden bir tanesi Allah'ın kim vardır ama o ismin delalet ettiği bir sıfat yok o ismin sıfata delalet böyle bir kişiye reddiye babında Allah subhanahu ve teala babında azir isimleri istidar edebilirsin bütün fotoğrafından geliyor diyor ki ben Allah'ın izzet sıfatını inkar ediyorum bunu nasıl diyorlar diyormuş Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayette geçen Özel Aziz'dir Hakim mesela Aziz'dir Aziz ismini e, kendisini nispet ediyor o ayetle e, reddiye verebilirsin nasıl dersin ki Allah subhanahu wa ta'ala Aziz ismini vermiş ama her isim bir sıfatı beraber bunları geçmiş laflardan ispatladılar ve biz burada aziz isminin manasını bir dizi hakkında kullandık doğru mu? aziz mutabakat yoluyla neye delalet eder? hem Allah'ın zatını hem de sıfatına, izzet sıfatına biz muteziyle şimdi burada münakaşa ediyoruz diyoruz ki bizim elimizde bir tane delil var Allah subhanahu wa ta'ala'nın izzet sıfatının olduğunu ne? aziz ismi Halbuki azim için sadece izzet sıfatına mı delalet eder? Yoksa izzet sıfatının yanında aynı zamanda fazla olarak zatına da delalet eder mi? Eder. Ama bizim e, şu anda mutezile hangi ortamda konuşuyoruz? Sıfat ortamında sadece ve delalet olarak, delaleti kazanma olarak biz ona yaklaştık. Tek başına delalet etmesine tamam Şimdi dönelim e, şeyhin sözünün diyor ki rahmanullah ولهذا لما ذكر خلق السماوات والأرض ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض işte bundan dolayı Allah subhanahu ve teala yerin ve göğün yaratılışından bahsettiği zaman bahsedince ne buyuruyor? Kale diyor ki Allahu lezi halaka tabi burada İbn-i Hüseyin'in ayetin e, bu kısmını alıyor bir başından alıyoruz الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بين الجميع بينهم O Allah yeri, yedi katları, şey, e, Allah ki gökleri, yedi gökleri ve yerde de bunlar bilişimi yaratmıştır. Yetenizzel el emri beynihim. Buyruklar bundan arasında, bunlar arasında bunlar doğru. Sonra lita'lemu bilmeniz için neyi, neyi bilmeniz için? Ennallâhe ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin olma neyi bilmemiz içinmiş? iki şey yaratma sıfatıyla neyi bilmemiz gerekmiş? iki şey bir Allah subhanahu ve teala'nın her şey kadir olduğunu başka ilim olarak her şeyi kuşattığını bak burada net bir şekilde zaten Allah subhanahu ve teala yaratma bu ayeti zikretmeseydi bile zaten biz yaratmanın altında hem kudret hem de ilim sıfatı olduğunu anlamaz mıydık? Anlardı çünkü delalet-ül ikizan tamamen mutabakadır bunların Kur'an ve sünnetten alındığını zaten akıl önünde icma ettiğini söylemiş ama bundan ziyade olarak bizzat Allah sabit hakkı özel olarak işaret ediyor yaratmayı söylüyorum ve bu yaratmanın iki sıfatı gerektirdiğini belirtiyor neden yeri yaratıyor göğü yaratıyor bu kat yeri, yeri yaratıyor bunlar bizi arasında büyük büyüyor bir, şey, bir şeyleri bilmemiz içinmiş neymiş o bilmemiz gereken şeyler Allah'ın her şey kadir olduğu ve her şeyin bildiği sonra ilmin i Hüseyin devam ediyor ki ve delaletil iltizam delaletil iltizam vardır diyor burada diyor ki delaletil iltizam nüfuzatın cindendir hani dedik ki en önemli işte bak şimdi burada onu vurguya çözmek için diyor ki ve delaletul iltizam delaletul iltizam olayı müfidetin cidden çok önemli hakikaten çok önemlidir bir talibin ilmi ilim talebesi için hakikaten çok önemli bir şeydir İza tedebberel ma'na ve vaffakahullahu teala fehmen yittelazim eğer bu ilim talebesi eğer manayı düşünürse ve Allah subhanahu ve teala da onun, onun bu lazımı anlamasını e, Allah subhanahu ve teala onu muvaffak kılarsa fe innehu bi zalike yahsulu minel delilil vahidi ala mesaile böyle bir kişi yani intizam olayını Allah subhanahu ve teala bir kişiyle muvaffak kılarsa onu anlama olayını bir kişiye muvaffak kılarsa çünkü neyin? Allah subhanahu ve teala'nın herhangi bir şeyde bir insanın fakir olmasını istemesi Allah subhanahu ve teala'nın aslen onda hayır olmasını istemesidir men yuridillahi bihi hayran yutaklık fiddir Allah kimin için hayır isterse onu ne yapar? dinde fakir kılar şimdi İbn-i diyor ki Allah her kimin? bu delaletül iltizamı anlamada muvaffak kılarsa nasıl bir cümle konusu bir alimin ağzından çıkan bir cümle yani hayatı boyunca talebeler yetişmiş kendi o talebelikten yetişmiş ve alim olmuş insan yani ne kadar önem veriyor bu olay diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir insana delaletül intizamı anlamada ki hakikaten çok zor bir şeydir ama hakikaten Allah'ın muvaffakiyeti yani düşün çok belki basit bir şey ama Allah nasip etmez sana öğreten bir şey ve Allah sana nasip etmez onu anlatan bir kitap bulamazsın yani onun muvaffak, e, muvaffak kılması illa meselenin çok zordu da ondan sonra Allah sana onu nasip eder illa bu şart değil belki mesele çok kolaydır ama sana onu ulaştırmaz hiç göremezsin mesela çok basit bir mevzi gibi görünen bir olayda koskoca bir alimin hataya bir şey bulmuştur o yüzden orada önemli, önemli, önemli vurguluyor diyor ki delalet-i iltizam eğer Allah subhanahu ve teala bir kulun bu delaletin iltizamı anlamasında muvaffak kılarsa bu kişi diyor tek bir delil ile birçok birçok mesele elde eder tek bir bölüm ile birçok mevzu mesele istimbat kazanır tek bir bölüm ile demin örnek verdik ne bu tek bir bölümümüzü mesela e, İbrahim Aleyhisselam meselesinde bir delaletin iltizamı anladık bu delaletin iltizamı mesela 3 tane sıfatı var mesela birazdan görecek delaletin iltizamı e, ne gibi bir şüpheleri şimdi biz burada az önce delaletin iltizamı anladıktan sonra bu kaydıyla bir yerine reddiye verdik değil mi? birazdan da ne yapacağız bu kaydeyi kullanarak getirilen şüphelere bakacağız veya ehl-i sünnete bazenler bidat önünün gördüğü bazı şüpheler olmuş zamanında bu şüpheleri bu kaydelerle batırmış olmuşsun gördük birazdan şimdi buna mesela örnek verelim şimdi burası çok önemli aslında meselenin e, can uzun noktası burası e, Can uzun noktası burası Tabi zaten e, şey yapmayacağı için Kasap yapmayacağı için e, Biz burada durduğun için bir kasap Kaldığımız yerden de devam edelim